Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah, rabbi lalimin, vasalat vasal na rasulah Muhammedin sallallahu alaihi sallam, emma ba'd. Znači, nastavljamo sa Mustalahul hadisom. Zadnji put što smo radili, radili smo zijadatu thiqat, dodatak pouzdanih ravija. Govorili smo o tome, naveli smo primjere. Dobro, idemo dalje. Znači, e, govorimo opet o nekim, e, znači, da posjetim, znači, hadijska terminologija u stvari je nauka ako govori o tome <clears throat> e, kako, kako su mu hadisi, e, znači e, kako su napravili podjele određeni e, hadisa shodno kako je to teklo naravno godinama je to teklo, na koji način su znači, izvršene podile i e, e, znači, ta, e, vremeno se stvorili određeni nazivi koji imaju svoje značenje i poimanje i ne može se drugačije razumjeti hadijska nauka bez poimanja tih, tih naziva, tih imena, tih termina. I ti termina puno znači i puno govori da bi razumjeli hadijsku nauku. Pa da krenimo, znači ostalo nam je ovdje, ostalo nam je termin i atibar, mutabio i šahid, ili tabio i šahid dosta, vratno se dosta čuli za ove izraze. E, riječ je ovdje, ovaj, kad za neki hadis se kaže, e, kaže, on se može uzeti fi jatibar. Fi jatibar u smislu da, jatibar e, u stvari znači arapskom, jatibar e, znači nešto uzeti nezar, nešto razmišljati o tome ili uzeti i bret iz nečeg, pouku neku. A u stvari u terminološkom značenju, te tebu turuk l-hadith, in ferede bi rivajeti ravin znači da se istraži, analizira e, ili analiziraju e, lanci prenosilaca određenog hadisa u kojim, sa kojim se izdvojio jedan ravija. Odnosno, da li postoje drugi hadisi, e, drugi lanci prenosilaca koji podupiru taj hadis koji govori o određenoj temi. Znači, analiza toga da se istraži, da se utvrdi da li postoji uh, E, da li ga neki hadis drugi podupire ili mu neki drugi oprećan i tako dalje, to se zove iatibar. Tako učenjaci kada kaže da neki hadis kaže huve fiatibar, znači još se pravi analiza oko tog hadisa, još, je on, još oko njega treba da se utvrdi i, ovaj, i znači, e, znači taj, glavno taj termin govori o tome, Znači, kad kaže da neki hadis vjetivar može se uzeti u tom i tom smislu, znači, e, za njih se vrši analiza i istraživanje koliko se može on pod, poduprijeti neki drugi hadis ili ne može tako dalje. A shodno tome, onda nam dolazi druga dva termina koje se jako često upotrebljavaju. A to je mutabi ili tabiju. Tabiju, u stvari, na radskom jesku znači e, tabea, znači vafeka, što se slaži s nečim. A u terminološki znači e, tabija ili mutabija hadis, to je hadis, eledhi ušariku fihi ruvatuhu uh, eh, ruvat il hadithin uh, eh, ferd lafzan van mana au manan faqad ma iti hadis fi sahabi kaže to je hadis <clears throat> koji uh, koji se slaži ili učestvuje ili podupiri uh, ravije drugog hadisa za koji se utvrdilo da u stvari se on izdvojio, da je došao u jednom lancu prenosilaca, podupire se i riječima i značenja. Ali je uslov da bi bio hadis tabija, da bi se zvao tabija ili mu tabija, uslov je da taj hadis, se, da, taj hadis koji je tabija za drugi hadis, da, da se vraćaju na istoga shaba, da, hadis, da prenosi se od poslanika od istoga shaba. Znači, da bi se taj hadis zvao tabija, znači hadis koji se slaže sa drugim hadisom. Misli se ovdje u značenju i tekstu. Znači, ne u lancu prenosilaca. U lancu prenosilaca, da bi se slago, mora, mora se sastati na shabu isto. A od shaba se odvajaju. Od jednog tistog shaba. Recimo, prenosi Ebu Horeire. Od Ebu Horeire, e, znači, imamo e, jedan ravija prenosi, pa sasvim drugi lanc prenosilaca. E, također, od Ebu prenosi jedan drugi njegov ravija učenik i onda sasvim drugi lanc prenosilaca. Ta dva hadisa govore o istoj temi, istom tekstu ili slične riječi. Ta jedan hadis za drugi je tabija. Tabija znači, znači hadis koji se slaže s drugim hadisom. I tim imeno se koristi. I ovaj, ovaj, bitan je ovaj naziv zbog nečeg drugo što će nam doći. A to je kada hadis, kada ima slabosti, kada podupiru jedan drugi hadis da ga može digniti na stepen prihvatljivog hadisa, dobrog ili vredosnog hadisa. Zbog toga je bitna ova terminologija ovdje. <clears throat> To je značaj znači, hadisa tabija. Imamo uh, hadis, drugu vrstu hadisa, zove se hadis šahit. Uh, Znači ovo sad ovo što govorimo, ovaj naziv, ovo nema veze sa slabim, i nema direktne veze sa slabim ili, ili vjerodostojnim hadisom. Znači završili smo podjelu slabih i vjerodostojnih hadisma. Sad govorimo o terminoloziji nazivima hadisa koji dolazi, znači, koja se odnosi na slabi i na, i, i na vjerodostojni. Znači, hadis može biti tabija, slabi vjerodostojan. Kao što može biti ovdje šahid, hadis koji se zove šahid, Šahid znači svjedok, svjedočenje. A u hadijskoj terminoloziji šahid znači, uh, kaže hadis alladhi yushariku fihi ruwat ruwat al-hadith fard lafzan mana kaže ma ihtilaf fi sahabi. Znači koji je prethodni? Znači hadis koji učestvuje podupire drugi hadis u značenju tekstom ili e, u značenju hadisa ili sam tekst ga podupire. Samo je razlika u tome što ne prenosi isti ashab. Znači, različiti ashab je. A isti je tekst hadisa. Taj hadis jedan drugom su šahit. Znači, dođe isti tekst hadisa. Recimo, koji hoćete tekst hadisa. Recimo, dođe tekst hadisa ovaj, za, za to da, da prilikom prosjedbe treba osoba da vidi onu koji prosi. <clears throat> Kao što hadisa od Mugire ibn Šubeta. Znači, a dođe hadis, e onda taj hadis, znači, prenosi se od Mugir ibn Šubeta, takav isti tekst, a onda dođe od drugog, drugog ravije, drugog ashaba, isto, isti taj tekst, prilike, sličan događaj, isto značenje teksta, samo drugog, drugog ashaba, i drugi lanac prenosilaca. Ovaj hadis, jedan drugom su šahid. Šta znači šahid svjedoči? Znači, jedan drugom svjedoči. Jedan drugom hadis svjedoči. Razke između ovog hadisa koji je šahid i tabija. Tabija znači, tabija znači e, je hadis koji, je, koji se slaže pod udara s ovim, znači zajednički im je ashab. A ovaj drugi hadis koji svjedoči jedan drugom koji je šahid, znači nisu od istog ashaba rašte, ashabija prenose isti tekst hadisa. Eh, ili eh, neki drugi primjer da uzmemo. Evo, uzmemo hadis, men kezebe alej muteamiden felijete bevo makadehu nar Ona ko slaže namjene namjeru neka, sebi pripije, neka sebi pripije mjesto u džehennemu. To je preneseo od, od mnogo ashaba. I znači, sad taj hadis, ako ga prenosi, ako prenosi uh, jedan ashab s jednim lancem prenosa, drugi ashab s drugim lancem prenosa, a isti je tekst hadisa, jedan drugu se zove shahid. Ako imamo uh, hadis taj i prenosi od istog ashaba, a od ashaba se uh, razlikuje senet, znači oni koji prenosi od toga shaba, taj hadis jedan drugom, a isti je tekst, taj jedan hadis drugom je, zove, se, e, zove se tabija. Znači ova dva termina e, treba naučiti, ova ti znači, dođe kao termin stvar analiza, i istraživanje ti, ti, e, ti lana, ti lana, preno, lana prenosilaca hadisa i tekstova hadisa, da bi se moglo ovo utvrditi. Znači, opet da naglasimo ovdje, znači ovo što smo na početku prvi termin spomenuli, a to je i atibar, znači to nije dio to e, znači nije e, to nije poseban dio koji se odvaja od tabije šahida nego i atibari u stvari proces radnja da se utvrdi uh, lanac prenosilaca i tekst određenog hadisa znači uh, to je način kako da se dođe do ovog da li je hadis jedan drugom tabija znači da li mu je sličan jer se vraća na istog ashaba isti tekst uh, ili mu je šahid ima isti tekst hadisa a od dva rašta ashaba se prenosi <clears throat> problem je ovdje kod ova dva termina što imamo e, imamo drugi muhadisa ovo je po jednoj skupini ili možemo reći prihvaćeni naziv podijeli e, termina tabija i šahid za hadise A, e, međutim imamo ima skupinu muhadisa koji u svojoj terminologiji kad piše o hadisima i kad, kad tumače određene hadise ova dva termina tabija i šahid ne tumači, e, ne, ne tretiraju na isti način ovdje kako smo mi sad pojasnili Nego kažu hadis je tabija onda kaže kad dođe, kad dođe drugi hadis sa istim tekstom hadisa. Znači isti tekst potpuno. Svejedno kaže da li se prenosi od istoga saba ili rastog saba. Nije bitno. Bitno je sam da isti tekst hadisa. Kaže to je tabija. A kaže šahid je onaj kaže koji dođe sa, eh, sa, sa, eh, kaže, eh, u značenju sličan tekst. Znači nije tačno tekstom isti, nego značenje hadisa podupira značenje ovog hadisa i taj se zove šahid. Ovo zavodi zbog toga znači što ima neki muhadisa koji koriste ova dva termina tabija i šahid u ovom kontekstu. Ali što kaže Ibn Hađer, prihvaćen je i najviše raširen ova, ovaj drugi naziv, a to je ovaj prvi kad smo spomenuli. S, s tom razlikom, da li je isti ashab prenosi ili rašti ashab prenosi tekst hadisa. Dobro. E, <clears throat> da bi navedo ovdje primjer da, da bi mogu lakše eto, da razumijemo o čemu se radi, <clears throat> da navedemo ovo, znači, pazite, ovdje ovaj, mutabea, ovih hadisa, mutabea, to hadis i tako dalje, imamo ovaj, mutabe hadisa može biti potpuna, odnosno mutabe sličnost hadisa jedna s drugim može biti potpuna ili krnjava pot, e, krnjava znači uh, znači uh, podudarnost hadisa odnosno dođe jedan hadis jedan dio u njemu ima a drugi hadis dođe ima s nekim dodatkom nešto što nema u ovom hadisu e sad tu imamo ovaj imam najviše jedan primjer da bilo jasnije o čemu govorim recimo u svojoj knjizi imam Šafija u svojoj knjizi Um njegova knjiga Um, koja je u stvari fikska knjiga, a navodi hadise. Navodi hadise sa lancem prenosilaca. To je velika, ogromna knjiga. Mislim, sa više ovih e, tomova, međeleda. E, eh, on navodi hadis od Malika, kaže Malika, a na Abdullah ibn Dinar, od Abdullah ibn Omer, radila honoma. Da je Allaho poslanik sam sada rekao, e šehru tis on ve išrun. Kaže, mjesec ima 29 dana felate sumu hatta teravul hilal i nemojte postiti sve dok ne vidite mlađak vola tuftiru hatta teravuhu i nemojte prekinuti sa postom mjeseca Ramazana sve dok ne vide ponovo mlađak fe in gumme aleikum fe ekmilu l'idde thelathin ako vas nešto spriječi da vidite mlađak od lošeg vremena oblaka i tome slično fe ekmilu l'idde upotpunite upotpunite ti 29 dana sa još jednim dan 30. Potpunite na 30 dana, ako ne vidite, zbog oblaka ili ovog onog. To je tekst hadisa. <clears throat> I onda je došlo da su neki muhadisi rekli da ovo što, što spomenuo imam Šafija, u svojoj knjizi on kaže to je hadis ferd, te ferde. Izdvojio se imam Šafija sa ovim hadisom, sa ovim lancem prenosilaca. Kojim lancem? Od Malika, Abdullah ibn Dinara i do Abdullah ibn Omera radijalahu anhu. Međutim, isvrstao taj hadis da je garaib, da garib hadis. Stran, čudan hadis. Neobičan. Izdvojio se s nečim. Međutim, ispravno da ovaj hadis u stvari, kad se istraži, ovdje govorimo to što smo prije svojim kad se izraši atibar, istraži, analiziraju se svi hadis koji došli u ovom kontekstu na ovu temu. I saberu se ti hadise, pa ste nije ovo lahka stvar, neko misli ovo vidi jednostavno, što ukcaš kompiter, tako, ukcaš riječ, izbacite. Nije pribilo kompitera. Moraš znači gdje je knjiga, koja knjiga, gdje je, koje, šta predstavlja. A i kad nije bilo knjiga, moraš istraživati, znači moraš imati ili u svojoj glavi ili znat taj hadis. E, znači, da bi ti napravio analizu jednog hadisa, ima dobro da se oznojiš. I danas isto, ovaj, i da bi osoba, ako neko kaže, pa dobro, lahko je, sad imaš kompjuter. Pa Čeba tebi kompjuter, tebi izbaci tam, izbaci neke knjige, nešto, ako ti, ako ti ne poznaš tu terminologiju, ne znaš čemu se govori. Znači, ti si isto, znači, ko, ko, ko tele ispred nečeg, to tele to donesi knjigu i pusti po tele ta knjigu. Kakve fajde tele ti, može sam da jede i papir, a ne može razumjeti. E tako mnogi ko ne razumije te stvari, džabam, džabam u kompjuter. Može sam belaja napraviti, pogrešno shvati dobro što skontaje, pogrešno povijeđi. E, uglavnom, kad se analizira ovaj hadis, koje navio imam Šafija, u stvari ispo, uh, utvrdi se da ovaj hadis u stvari podupiru ga. Podupiru ga drugi hadisi, e, ima tu mutabe, znači slični hadisi i, potpuno, e, i, i potpuna sličnost i, i o, dijelimična, dijelimična sličnost. Kako, imam Buharija u svom sahihu, e, imam Buharija u svom sahihu navodi hadis e, čak sa istim senedom od Ubejdullah ibn Mesleme Ka'nebija, a onda isti ova nastavak rivajata, od Malika, od Abdullah ibn Dinara, od Ibn Omera. Isti tekst hadisa, malo drugačije, kaže fein gumma alekum fa akmilu iddatu latin. Ako ako vas neće ako vas znači spriječi nešto da vidite mlađak upotpunite 30 dana. A onda imamo imamo nepotpuno nepotpuno slijedeње ovog hadisa sličnog u drugom rivajatu što je došlo. A to je Ibn Huzeime, u rivajetu od Ibn Huzeime, e, samo sa malo drugačijim i tekstom i drugačijim rivajetu. Došlo u rivajetu od uh, e, Muhameda ibn Zejda, ono svoga djeda, a on od Abdullah ibn Omera. Znači, malo drugačiji rivajet nego što je prijetno bio. Došlo u tekstu Adisa, fe kemilu u felatin, te 30 dana. E, Neće još, pa dobro, što ovo čitava priča? Pa zato što imamo osnovni hadis. Eh, osnovni hadis koji došao Buhari eh, i Muslimu ovdje kada, kada, znači, kada ne vidite mlađak, kada ne vidite mlađak, kaže faqduru lehu, kada ne vidite mlađak, znači eh, taj 29. noć, faqduru lehu, faqduru lehu, znači, to znači kadr, znači izračunajte, to računajte. Šta računaš, šta računate? Šta imaš tu računati? da nam nije došlo ovim rivatima pojašnjeno šta u stvari, kako se računa u stvari da dodaš još jedan dan, Znači, ne bi znali. Zato je bitan, zato je bitan ovo, ovdje ove hadise što spominjemo. E, znači, e, znači, ovdje imamo znači, e, potpuno slijedženje, djelimično slijedženje hadisa u drugim rivajatima, a onda imamo i šahid. Šta je šahid? Šahid, rekli smo, znači, hadis koji svjedoči za ovaj hadis u drugom lancu prenosilaca, drugog ashaba. A imamo to od Ula ibn Abasa hadis. E, Bilješ ga Nesaj u svome sunenu, od Abdullah ibn Abbas u redoslu lacu prenosa da u njem došao fe in gume alekum fe akmilu la idde thelatin. Ako vas uh, spriječi nešto viđenje mlađaka, da ne vidite, uh, onda kažu potpunite, upotpunite, kaže mjesec dana sa 30 dana, na 30 dana. Ovo je, znači, klašan primjer, ovo je, ovo je klašan primjer i čak ga navodi Ibn Hajar u svoj, svojoj svoj poznatoj legendarnoj knjizi koja govori u Saloha hadisa, a to je Nuhbatul Fikr, u svom komentaru na taj, navodi ovaj klasičan primjer. Jer ovaj klasični primjer u stvari govore o sve ovoj podijel što mi do sad spomenuli, da bi mogli laške razumijeti. Ja ne znam koliko vi mene razumijete, ali eto, tu je tu. E, i da... Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,